selam alejkum. Ve alejkum selam, izvolite u programu ste. Ovaj, ja sam htjela, možda je to vjedano za ovu temu, a možda i nije. Da? sin sura prijevod na bosanski jezik naš važi učiti kao što je kao što je vrijedno učiti Kur'an, jel? Jes, jes. Allah vas nagradio na javljanju, salam alaikum. Alaikum. Da li je znači vrijedno čitati prijevod e, sure Jasin kao što je vrijedno učiti u izvornom arapskom tekstu istu suru? ono, bismillah, alhamdulillah, salatu wasalam, rasulillah, ono što posebno istaći obzirom da se ovo pitanje više puta ponavlja, znači da često osobe koje ne poznaju, ne poznaju učenje Kur'ana Kerima u objave, znači na čistom arapskom jeziku, čitajući značenje Kur'ana, žele da usporede taj to jedno i drugo isto, naprotiv. Znači, učenje Kur'ana i Karima je Kur'an. Kada učimo arapskom tekstu, imamo posebnu nagradu za razliku od učenja i značenja Kur'ana. Nekad ćemo kroz značenje Kur'ana puno toga saznati i naučiti za razliku onoga što ne razumijemo. I to razumijevanje i tefsir upravo nekad mora imati veću nagradu u smislu da naučimo i spoznamo, jer Kur'an je upravo došao da bude opomena i uputa i nije poslat samo da bude učen bez razumijevanja. Ali čovjek koji ne zna arapski jezik, koji ne zna, koji nije dok učio značenje ajeta, pa uči sa nijetom te abuda, približavanja Allahu subhanahu ta'ala iz ljubavi da Allahov govor bude na njegovom jeziku, takav ima nagradu. Ljubijek je bilo svojstvo muslimana, znači da se druže sa Kur'anom, jer učenje Kur'ana je posebno, posebna nagrade i vrijednosti ima što ne znači da ona je ko ne zna da uči Kur'an, znači da ne može se okoristiti sa značenjem Kur'ana čitajući i isčitavajući tefsir i slično, kako bi saznao poruke stvoritelja Subhanahu wa ta'ala i sigurno da takvo tumačenje upravo je od onoga što je naređeno, jer Đerle Šenu kaže Afala je tedabbarun al-Quran, am ala kulubin akfaluha, zar neće o Kur'anu razmišljati? to upravo potreba da se zastane na značenjima ajeta i da onaj ko uči Kur'an ne gledajući u značenja, znači da pravi opasku, zato je potreba da onaj ko ne zna arapski jezik, znači da se vraća na dijela i na tefsir onoga što ima od literature, kako bi razumio Allahov govor i kako bi se više okoristio i spojio dva dobra jedno od drugog. A onaj znači- ko ne zna arapski, znači na njemu da se potrudi da prije smrti, koliko je moguće bude bliži učenju Kur'ana, jer to su plemenita dijela sa kojima će imati posebnu nagradu.